الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال ربنا عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Zahvaljujemo Allahu Đalešanu i mir i spas na posljednjeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Naš gospodar je objavio u svojoj časnoj knjizi o vjernici bojte se Allaha istinskom bogobojaznošu i ne umirite nikako drugačije nego kao pravi muslimani u prijevodu značenja ajeta. Kao što je spomenuo Šeh Safet, u ovom svom uvodnom govoru, e, vjera je, ili vjera, znači i vjera Islam se može podijeliti na ova dva segmenta. Odnos prema Allahu Đelešanu i odnos prema ljudima. Dakle, to je ukratko vjera Islam. Naći ćemo u velikom broju, na mnogim mjestima u Kur'anu da Allah Želešanu uporado spominje i svoje pravo i pravo ljudi. Kada govori o svom najvećem pravu, a to je pravo na obožavanje, Allah Želešanu spominje i pokornost roditeljima. Upućujući na to da je znači vjera njegovo obožavanje i pokoravanje njemu, a isto tako poštivanje onih prava koja je Allah Želešanuhu postavio prije svega prema roditeljima, a zatim prema drugima. Također, vidjet ćemo da je na 82 mjesta u Kur'anu Allah Želešanu zajedno spomenuo namaz i zekat. Namaz kao njegovo pravo, a zekat kao pravo ljudi. I zato kada je Ebu Bekr radijallahu anhu, kada je ostao ustrajan u borbi protiv onih koji su odbili dati zekat, Rekao je, Wallahi le lenne, men ferraka bejne salati wa zakat. Fima ma'nahu. Znači, tako mi Allaha, borit ću se protiv onih koji su napravili razliku između namaza i zekata. Koji su odvojili zekat od namaza. Obavljaju namaz, međutim, odbijaju da daju zekat, a Allah Želešanu mu je sa ciljem zajedno spomenuo. To sa jedne strane. S druge strane, zbog čega je bitno govoriti o međuljudskim odnosima, pogotovo u današnje vrijeme, bitno je govoriti zbog toga što vidimo da je taj, da je taj segment vere i tekako narušen. I da ćemo često naći ljude koji su u odnosu prema Allahu Želešanuhu ostvarili zavidne rezultate, Međutim, kada je u pitanju ovaj drugi segment, a to su međuljudski odnosi, vidjet ćemo velike propuste. I vidjet ćemo da taj segment nije, da na, tom, na, polju tog segmenta nisu ostvareni takvi, niti približno takvi rezultati. Mi ćemo naime ukazati na neke bitne stvari u međuljudskim odnosima. Na neke bitne smjernice ili pravila koje ukoliko čovjek, u, koja, uko, kojih ukoliko čovjek se bude držao, njegovi međuljudski odnosi će biti onakvim kakve, kakve ih traži neki njegov gospodar. Allah Želešanu i poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Krenut ćemo od pravila u kom se kaže da međuljudski odnosi trebaju da budu utemeljeni podjednako na dvijema stvarima. Ili da u međuljudskim odnosima podjednako trebaju biti zastupljena dva elementa. Racionalni i emocionalni. Racionalni znači onaj interesni. Da čovjek u međuljudskim odnosima, bilo da je to odnos prema rodbini ili nekome drugom, prema bližnjima, mora imati uvijek na umu ovaj interesni element da on želi ostvariti nešto tim odnosom. Da on njime želi nešto postići. Prije svega Allahu u nagradu. Kao što je odnos između roditelja i djeteta. Poslanik sallallahu alejhi podsjeća nas na ovaj element u hadisu koji je vama dobro poznat i da matebnu Ademe in kata ameluhu illa min Kada sin Ademov ode na onaj svijet, kada umre, kada preseli, prekida se njegovo dobro djelo osim u tri slučaja. Jedan od ta tri slučaja je eu veledin salihin jed'u lehu. Onaj koji je iza sebe ostavio čestito dijete koje za njega Allahu Đelešanu upućuje dovu. Dakle, interes je roditelju da iza sebe ostavi dijete koji će za njega upućivati dovu. Ne samo taj emocionalni element koji također treba da bude. Potrebno je da između oca i sina bude i ljubav. Potrebno je da se, znači u svim tim odnosima ili kontaktima, da postoji i taj element. Samilost, ljubav, nježnost, ali to nije jedino dovoljno. Ono iz čega još razumijevamo ovakvu, ovakvu povezanost ova dva elementa u međuljudskim odnosima jeste i podjela uloga u zajednici. U bračnoj zajednici. Allah Želešanuhu je ulogu majke ili one koja, koja poklanja nježnost u porodici i ljubav ili je, ili je taj element kod nje izražajniji dao ženi. Dok je vođenje porodice, starateljstvo nad porodicom, nadzor nad porodicom dao ocu. Zašto? Zato što je da bi porodica uspješno bila vođena potrebno jedno i drugo. I ljubav, a isto tako taj interes, odnosno racionalni odnos prema, prema tom problemu. Otac je taj kod kojeg preovladava ovo interesno. I zato će porodicu usmjeravati u ispravnom smjeru. Dok kod majke preovladava nježnost, ljubav i ona može više podnijeti od oca. Kada bi se uloge zamijenile, došlo bi do nereda. Kada bi se majci dala uloga staratelja, onoga, koja, ono, koji vodi brigu o porodici, došlo bi do nereda. Jer kod majke preovladava ljubav. Često bi došlo do štete zbog preovladavanja te ljubavi. Dok kada bi se ocu dao dalo vođenje porodicom, on to ne bi mogao, ne, vođenje porodicom, nego kada bi mu se dala briga o djeci, on to ne bi mogao izdržati. Zašto? Zato što njegovo strpljenje, njegova nježnost, njegova ljubav nisu kao, kao, što, je, kao što je to izraženo kod žene. Dakle, vjera nas na taj način uči da u ljudskim i međuljudskim odnosima mora moraju postojati ova oba dva elementa i racionalni i emocionalni. Tako i u odnosu prema drugima. Ne samo u porodici. Ako u našim odnosima međusobnim pravladava samo interesno, nećemo nikad sebi naći pravog prijatelja. Jer će ljudi bježati od nas. Vidjet će da samo želimo interes. A isto tako ako prevladava samo ljubav i naivnost, onda ćemo često biti prevareni. Potrebno je da postoji i jedno i drugo. Jer Naći ćete ljude koji koriste ovu ljubav bratstvo, koriste za svoj interes. Pa mi smo braća, kad te prevari mi smo braća, kad ti ne vrati dug mi smo braća, kad bilo šta da ti uradi, poziva se na taj emocionalni element i onda ti raznježi srce, a ti naivan. I desi se ono što se desi. Desi se da ti doživiš i trpiš štetu. S druge strane, ako se družiš s nekim ko samo želi iz svega toga izvući korist, tu nema pravoga bratstva. Koliko naivnost, odnosno naivnost i nepostajanje ovog e, ili neravnomjernost u, u, ovaj, između ova dva elementa može nanijeti štetu, najbolje vidimo na primjeru određenih ljudi koji su se ubacili u naše redove. pozivajući se na ovaj element bratstva i širije smutnju. Najnoviji primjer je primjer čovjeka koji je dao intervju za dane, koji se predstavlja kao Nihad Ćosić i koji nije ostavio jednog žemata u Bosni i Hercegovini da nije otišao i tražio pare, on je muđahid, on ima veze, tako dalje i tako dalje. Potrebna mu je pomoć. I kod ljudi kod kojih prevladava samo taj emocionalni, uspio je izvući pare, uspio je izvući informacije, uspio je, dakle, obaviti svoj zadatak. Jer ono što on priča u danima, u svom intervju u danima, je jedno od dvoje. Ili je čovjek lud, ili je špijun. A prije će biti da je ovo drugo, jer ono što on priča, ipak ne može pričati luda osoba. Zato vas, braću, upozoravam. Nemojte svakoga ko vam dođe i pozove se na islamsko bratstvo, nemojte ga odmah objeručke prihvatiti, pogotovo onoga koga ne znate. I nemojte odmah nasjesti na njegovu priču. Jer putem takvih ljudi se čini velika šteta islamu. Jer taj čovjek otvoreno govori u tom svom intervju da, da je klanje, da je to ibadet, da je u ime Allaha, E, će, ne znam, zaklati toga i toga, da jedva čeka da mu se vrate papiri pa da iziđe iz Bosne i Hercegovine i ode zaklati Amerikanca, Australijance i priča kako je na ovom mjestu ubio toliko i tako dalje. Samo, znači, u samom intervju se navode sumnje da se radi o špijunu. Dakle, čak i njih nije mogao toliko obmanuti i prevariti. Nemojmo onda dozvoliti da nas takvi ljudi obmanjuju zbog toga što što nam navedu nekakve svoje, nekakvo svoje stanje, ja sam ovo, ja sam ostao bez ovoga, nemojmo odmah da nasjedamo na to. Musliman u svojim međusobnim odnosima ili međuljudskim odnosima mora imati i ovaj interesni dio. Znači da gledaš šta Šta će ta osoba s kojom kontaktiraš, šta će tebi donijeti od koristi? Hoćeš li imati ikakve koristi od njega? Hoće li ti kakvu štetu priskrbiti? To je dakle prvo pravilo koje, na, kojim se, na kojim se mora temeljiti, moraju temeljiti međuljudski odnosi. Drugo pravilo jeste pravilo praštanja i prelaska preko, preko grešaka. Ali istinskog praštanja, ne praštanja deklarativno ili jezikom, ja sam tebi halalio, ja sam tebi oprostio, međutim ti u srcu i dalje zadržavaš neku mržnju prema meni. Zadržavaš nešto što ja mogu vidjeti možda na tvome licu. Što se može ispoljiti na tvome licu i u tvojim postupcima. Iako si ti meni rekao riječima da si mi halalio, da si mi oprostio, da si prešao preko neko, nekog mog lošeg postupka.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 Oprosti im. Traži oprosta kod Allaha za njih i savjetuj se s njima. Prvo, Allah Želešanu kaže da bi se ashabi razbježali od poslanika pored veličine njihove ljubavi prema njemu, da je on bio grub prema njima. A šta je onda sa drugim ljudima? Ako je ashabima potrebna blagost, nježnost, kao onima koji su najviše voljeli Allaha i poslanika, šta je onda sa drugim ljudima? Druga stvar, Allah Đelešanu govori o praštanju, o traženju oprosta, a tek onda o savjetovanju i komuniciranju. Dakle, komuniciranje, odnosno savjetovanje, dolazi tek nakon čišćenja prsa i traženja oprosta kod Allaha za našeg brata. Nema savjetovanja prije nego što se to ne dogodi. Možemo se savjetovati, možemo sjetiti, možemo pričati, možemo zajedno raditi, ali ako su naša srca ispunjena nečim, Allah Lešanu u tome neće dati beričeta. Dakle, prvo dolazi praštanje. A kako će se greške nastaviti i kako će oni s kojima komuniciramo i dalje griješiti prema nama, onda traženje oprosta. I tek onda savjetovanje. To je uzvišeni kuranski nauk. Tako Allah Želešan uči svoga poslanika u odnosu prema njegovim ashabima. Ljudi se često varaju, pa idu obrnutim, obrnutim slijedom. Prvo se savjetuju, rade, a eto onda ćemo nekad možda dotakjeti nešto što možda imamo jedni protiv drugih. Ne, ne, prvo se prsa moraju očistiti. Prvo se mora halaliti. Prvo se mora preći preko onoga što imamo jedni drugima, prema drugima. Pa ćemo onda pričati i e, Allah Želešanu će blagosloviti i našu priču i naš rad. Treće je pravilo. Nas kao ljude, kao društvena bića, interesuje kako mi kotiramo u društvu. Kakvim nas ljudi smatraju? Ko smo i šta smo? Svaki čovjek u svojoj unutrini voli da čuje lijepu vijest o sebi. Da ga ljudi hvale, da, da se o njemu lijepo priča, da nema ono što se kaže ružan glas, da nije na ružnom glasu. Kako možemo znati našu vrijednost? Postoje određena mjerila ili vage putem kojih možemo znati koliko mi vrijedimo ili kako je naše pravo stanje u društvu. Prva stvar. Da gledamo naše ponašanje kada smo daleko od ljudskih očiju i naše ponašanje u društvu. Ako je naše ponašanje kada, kada nas ljudi ne vide, Jednako onom kada nas ljudi vide, onda to govori o nekoj vrijednosti. Ako je naše ponašanje sa našom ženom i djecom jednako onom sa našim prijateljima, onda to govori o nekoj vrijednosti. Mislim, ako je naše ponašanje i u jednom i u drugom slučaju lijepo, Poslanik sallallahu alaihi wasallam na ovu vagu nas upućuje sa riječima Hajrukum, hajrukum li ehli. Najbolji među vama su oni koji su najbolji prema svojim ženama. Zašto je to poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao? Zato što čovjek u kući skida sve maske. Nema se više pred kim pretvarati. Kad iziđe na ulicu, kada komunicira s ljudima, obično Mnoge stvari radi iz kurtoazije, da mu neko ne bi zamjerio, da neko ne bi o njemu ružno pričao, pa se često i nasilu smije. Dok taj osmijeh naglo izgubi kad dođe u svoju kuću. U kući je neraspoložen, u kući ga ne interesuje šta će mu kazati žena i djeca. Zašto? Zato što je prestala predstava. Nije više u predstavi. Sada je došao u stvarnost. I ako je njegov odnos različit u ove dvije situacije, to jest u ovoj kućnoj, on je ružnog ponašanja, a kada iziđe u društvo, lijepo se ponaša, neka preispita, neka preispita svoje stanje. Druga vaga ili drugo mjerilo jeste ono što kažu naši najbliži, prije svega roditelji. Ako su roditelji zadovoljni s nama, ako nas oni hvali među ljudima, ako oni se ponose nama, vjerovatno nešto od toga ima u stvarnosti. Ali ako naši roditelji o nama ružno pričaju, govore o našem ružnom ponašanju, o našoj neposlušnosti, pred drugim ljudima, onda nešto nije u redu. Jer nijedan roditelj, bez obzira koliko mu, koliko mu dijete, koliki mu problem predstavljalo, neće pričati drugima o tome osim ako je od svog djeteta nešto krupno doživjelo. I kada čujete roditelja da kudi svoje dijete, normalno mimo vjere, jer ima roditelja koji kude svoje djecu u vjeri, moje dijete, ne znam, planja, moje dijete se pokrilo i tako dalje, to, to kuđenje čovjeku ne šteti. Ali u međuljudskim odnosima, osoran je i grub, ne sluša, moramo mu po deset puta ponoviti jednu naredbu, i tako dalje, i tako dalje. U tom slučaju znači da je roditelj sigurno nešto teško doživio od svoga djeteta pa to prenosi drugima. Dakle i na taj način možemo znati kakvi smo, kakvim nas smatraju ni naši najbliži koji sa nama komuniciraju. Također svjedočanstvo ljudi, drugih, mimo naše familije, mimo naših bližnjih. Dakle, drugi ljudi s kojima dolazimo u kontakt. A šta je dokaz tome? Kada je prošla pronešena dženaza pored poslanika sa oselem i ashaba, poslanik sallallahu alaihi je rekao, oni su je pohvalili, govorili su lijepo, jer dženaza je mrtvac, onaj koji se nosi to je dženaze. oni su je pohvalili, poslanik sa je rekao veđebet. Nakon toga je pronešena druga dženaza, drugi mrtvac. Ashabi i oni koji su gledali su je pokudili, a poslanik sa oselem je rekao također veđebet. Pitali su ga poslije, Allahu poslaniće i prvi i drugi put si rekao veđebe. Kaže, vi ste pohvalili onu prvu ženazu, prema tome veđebet, odnosno njoj, je, njoj slijedi džennet ili obavezan joj je džennet ili Allahova milost, a u drugom slučaju ono suprotno od toga, vi ste Allahovi svjedoci na zemlji. Dakle, ono što ljudi svjedoče o nama, što ljudi vide od naših postupaka, također se uzima u obzir. I to je jedno od mjerila. Dakle, Putem toga znamo ko smo i šta smo. Također jako bitno mjerilo jeste ono što kaže naš neistomišljenik o nama. Ako govori pravedno, ne pristrasno. Jer onaj koji je koji, koji jednako razmišlja kao i ti, kreće se u tvom krugu, on će uvijek skriti mahane, a istaći one pozitivne tvoje osobine. Dok neistomišljenik prvo ide sa negativnim osobinama. Prvo će spomenuti ono što je negativno kod tebe. Ako neistomišljenik tvoj priča pozitivno o tebi, to znači da da u tome ima istine. A ako priča nega, ako, ako to tražiš od svog istomišljenika, to ne može biti mjerilo. Jer kažem, istomišljenik onaj koji se slaže s tobom često će prikriti radi prijateljstva ili radi pomaganja vlastite grupacije ili stranke uvijek će isticati tvoje dobre osobine. Dakle, i na taj način znamo ko smo i šta smo. Također znamo ko smo i šta smo u kriznim situacijama. Kako se ponašamo kada prođe ona rutina, kada nastupe stvari ili događaji kojima se nismo nadali, koji su iznenadni i koji su neočekivani. Kada ide nekim utvrđenim tokom, čovjek zna kako će se ponašati, međutim kada se desi krizna situacija, tu se vidi čovjekovo pravo stanje. Dakle, ovo je bilo treće pravilo u međuljudskim odnosima. Kako da znamo, kako da spoznamo svoju vrijednost i koliko vrijedimo i kako mi kotiramo kod ljudi. Ovo nije u suprotnosti sa iskrenošću. Dakle, mi svoja djela činimo iskreno radi Allaha Đulašanu, ali isto tako nastojimo da u društvu u kojem, u kojem živimo i u kojem boravimo i radimo ne ostavimo ružnu sliku o nama kao muslimanima. Jer preko nas ljudi gledaju i posmatraju islam. I to nije dakle nikakvo licemjerstvo, niti je to, niti je to pretvaranje pred nekim. Četvrta stvar ili četvrto pravilo princip na kojeg želim skrenuti pažnju, jeste poniznost. Poslanik sallallahu alaihi wasallam kaže u vjerodostojnom hadisu da mu je Allah Želešanuhu naredio njemu i njegovim ashabima poniznost. Inna Allaha evha ilaje an tavada'u hatta la yafkhar ahadun ala ahad, wa la yabghi ahadun ala ahad. Moj gospodar mi je objavio ili naredio da budemo ponizni. Da ne bi se hvalisali jedni nad drugima i da se ne bi oholili jedni nad drugima. Šta nam ovaj hadis kaže? Poniznost je zapreka ili ona sprječava oholost i hvalisanje. To je siguran put da se čovjek sačuva oholosti. A oholost mi znamo šta radi od čovjekovih djela. Ona upropaštava čovjekova djela. Također, poniznost, kao što kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam, uzdiže čovjeka. U jednom od haditha poslanik sallallahu alaihi se kune da se čovjek neće poniziti, da ga Allah Želešanu neće uzdignuti. A kako također znati jesmo li ponizni ili nismo. Kada su u pitanju međuljudski odnosi. Poniznost čovjek može poznati u sljedećim stvarima. Prvo, priznanje greške. Da je spreman priznati grešku bez obzira kolika ona bila. I bez obzira ko bio onaj pred kim priznaje tu grešku. Ljudi misle da ukoliko priznaju grešku, ukoliko priznaju da je njihov neki postupak bio pogrešan, da će ih to da će im to smanjiti ugled kod ljudi. Naprotiv, stvar je obrnuta. To će im povećati ugled kod ljudi. I zbog toga mnogi bježe od priznanja greške. Kako ću ja sad, do jučer sam ovo kazao, a sada to poreknem. Ili uradio sam to i to da ja sad kažem da sam pogriješio. Ljudi će me shvatiti neozbiljnim. Reće, ovaj nema svog stava i tako dalje i tako dalje. Nemojmo se osvrtati na to. Zašto? Zato što su bolji ljudi od nas bili ponizni, a nije ih Allah Želešanu, nije im smanjio stepen, nego im je povećao ugled do sudnjeg dana. Omer Allahu anhu govori na Mimberu o mehru i ograničava ga na 400 dirhema. I kaže da je to mehr kojeg su uzele čerka Allahog poslanika sa I zabranio je da neko uzme veći mehr od toga. Kada je završio svoj govor, srela ga je pred minberom žena. I rekla mu, kako ti zabranjuješ da se uzima veći mehr od onoga kojeg si spomenuo, a Allah u Kur'anu kaže a I ako im budete i kintar dali, Znači, prilikom razvoda ništa od njih ne uzimajte. A kintar u arapskom jeziku znači ogromno blago. Čak kada ženama date i ogromno blago, nemojte im ga uzimati kad, kad, ih, kad ih pustite. Znači, Allah je dozvolio da žena uzme ogromno blago kao mehr. A ti ograničavaš to na 400 dirhema. Pa je Omer rekao, ova je žena bolje poznaje vjeru od Omera. Iako nije tako, nije tako. Jer Omer radijallahu anhu je bio islamski učenjak. Jedan od najvećih islamskih učenjaka. I nije zbog nepoznavanja ovog pitanja prestao to biti. Ali jeste zbog svoje poniznosti u ovom slučaju ostao veličina. Nije ovo umanjilo dakle vrijednost Omeru radijallahu anhu. Zatim generacije učenjaka poslije Omera radijallahu anhu. Imam Šafija je svoju knjigu Risala iz metodologije islamskog prava 30 puta ispravljao i dok, na kraju dobila, dok je na kraju dobila konačnu verziju. Jel to umanjilo vrijednost imama Šafije? Je li to umanjilo značaj njegove knjige što je on nju 30 puta prepravljao? Je li imamu Ahmedu umanjilo vrijednost to što je u određenim pitanjima imao i po pet mišljenja? U svakom mišljenju je smatrao da je ispravljio od onog prethodnog jer je do njega došao, došao vjerodostojniji dokaz. Je li to igranje s vjerom? Je li time ima Ahmed izgubio vrijednost i važnost? Nije. Znači priznanje greške, priznanje da si bio u krivu, ne znači, ne znači gubitak vrijednosti. Naprotiv, time čovjek dobija na vrijednosti. To je prvi znak one poniznosti o kojoj govorimo. Da čovjek bude spreman priznati svoju grešku. Druga stvar, obrnuta od ove, da prihvatimo opravdanje onoga koji prizna grešku. Dođe nam čovjek koji je prema nama pogriješio i kaže halali ja sam pogriješio i navede svoje opravdanje zbog onoga što je uradio. Obaveza je prihvatiti njegovo opravdanje i ne pitati ga dalje i ne ispitivati u vezi njegovog opravdanja. Kao što kaže Imam Ibnul Kajim da je obaveza tada i da je od poniznosti da se od njega prihvati njegovo opravdanje, bilo ispravno ili neispravno. I ne treba nastaviti sa daljnjim ispitivanjem za za njegovo opravdanje, jer možemo nekad primijetiti da je njegovo opravdanje manjkavo, pa nastaviti, a dobro šta je sa ovim, a šta je sa ovim, i tako ga dovesti u neugodnu poziciju. Onaj ko vjernika dovodi u neugodnu situaciju, jer dovoljno mu je neugodnosti to što je priznao grešku. Iznio svoje opravdanje. Jer to malo ko hoće. Dovoljno mu je poniženja zbog toga. Nemoj dalje tražiti, nemoj više od njega tražiti. Ako ga budeš, ako budeš insistirao na tome, na tome i dovedeš ga u neugodnu poziciju, u ponižavajuću poziciju, objavljuješ rat Allahu Đelešanu. Kaže Allah Đelešanu u hadisu kuci, men ezelle li valijen fe kad muha rebeti Onaj ko ponizi moga prijatelja, a svaki vjernik je Allahov prijatelj, on je dozvolio borbu sa mnom, ili on je ušao u rat sa mnom, on je ohalalio sebi da ratuje sa mnom. Treći pokazatelj naše poniznosti u međuljudskim odnosima jeste prihvatanje istine bez obzira od koga ona dolazila. Kogod nam donese dokaz i da istinu mi je od njega, trebamo prihvatiti. Bio on mlađi ili stariji, učeniji ili manje učen, od njega trebamo prihvatiti. I to je dokaz naše, naše poniznosti. I pravilo sa kojim ćemo završiti naše predavanje je pravilo neosvrtanja onoga što ljudi o nama govore. Neosvrtanje na ono što ljudi o nama govori. Malo prije smo govorili da svi mi volimo da se o nama lijepo priča, a da se o nama ne širi ružan glas. To je u našoj prirodi. Ali, ako čujemo da ljudi o nama ružno pričaju, a mi znamo da smo čisti od toga, i da smo čisti od onoga što nam se pripisuje, da nemamo nikakve veze s time, čovjek se na to ne treba osvrtati. Ili, u našim svakodnevnim svakodnevnim susretima ili onome što se događa među nama, nekada će neko biti raspoložen, nekada, nekada, nas možda neće primijetiti i nama će to teško pasti. Neće nam nazvati selam kao što je uobičajeno i mi ćemo odmah posumnjati da on ima nešto prema nama. I onda će nas to tištiti, zbog toga ćemo možda izgubiti dosta vremena razmišljajući šta je razlog, jesam li nešto uradio, jesam li nešto pogriješio i otiće nam dragocjeno vrijeme. Pravilo je da se ne osvrćemo na ono što ljudi o nama govori. Ukoliko smo svjesni da mi nismo ništa uradili što bi prouzrokovalo sumnju kod njih. Zašto? Zato što je to oduzimanje i ovaj, upropaštavanje dragocjenog vremena. Kada se o tome razmišlja, zna čovjek provesti po jedan dan i da ništa ne radi i da, da, da ostavi sve svoje redovne aktivnosti, možda samo obavi namaz, a Allah zna kako i njega obavi i stalno razmišlja o tome šta je neko o njemu kazao. Dakle, prvo upropaštava svoje dragocjeno vrijeme. Druga stvar, Gubi kreativnost. Jer onaj koji je zapošljen i zauzet onim što ljudi o njemu govore, on ne može biti, ne može, ne može doprinositi, ne može raditi, ne može proizvoditi. Također, ovo, ovo svojstvo pomaže da prema ljudima imamo, prema ljudima budemo otvorenih prsa. Ne interesuje nas šta govori o nama. Mi izlazimo u društvo u kom se krećemo i s kojim komuniciramo čistih prsa. Nismo opterećeni time šta je neko kazao, šta je neko uradio, šta je neko iznio ili dokazao i tako dalje. Dakle, to je, to je u međuljudskim odnosima veoma bitno. Zašto? Zato što Sad čuvamo svoje vrijeme, čuvamo svoj ibadet, čuvamo svoju kreativnost, čuvamo svoju, e, unapređujemo se i tako dalje, a ostavljamo sve ono što može, može da negativno utječe na spomenute stvari. To su bile, dakle, bila neka pravila. Molim Allah, da nam se smiluje, da nam oprosti, e, da ono što smo kazali bude korisno i meni i vama, da meni bude ponavljanje, a vama vama učenje nekih novih informacija i da, da u svom životu e, svom, svom, svojim svakodnevnim, svakodnevnim aktivnostima budemo imali korist od toga. Subhanak Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu